punya cerita. Cerita ini dikirimkan Cibater Surya di Kapas dengan judul Misteri Becak Setan. mbatres teko kapas. Iki kedadian sing tau tak alami taun 2011 wingi kae. Wektu iku aku karo kancaku sebutai jenenge Mustaqim. Aku karo kancaku Mustaqim ngomong-ngomong pas nok alun-alun Jonegoro. Kin, nek ndelok becak ngono kuwi aku kok eling biyen wektu cek cilik senengane numpak becak pas bar mulai sekolah ngono kita ya. Iya, biyen aku ya seneng numpak becak. Malah kadang-kadang dolanan becak-becakan karo kanca e. Wek kelim gak muter-muter nembak beca. Engko kene patungan bayare piye? Ya wis gak popo. Aku yo pingin mengenang masa lalu pacik cilik. E. Oh, <laughs> pas wektu dino malam jemah legi aku karo mustaqim mutusno jalan-jalan numpak becake sing wis direncanano sak aku bingung enake numpak becak teko ngendi banjur aku nakoki mustakin Kim, enaknya numpak bicaknya awalnya teko ngendi. Nek iso sing enek parkiri motor nulu. Nek gak ngono, montorku nggak tak parkir nanti. Nek terminal aja biye. Kono enek parkiran motor akeh, yo akeh tukang becak. Ya wis, aku langsung rono ae. Aku wis gak sabar iki. aku langsung menuju terminal terus golek tempat parkirane motor pas bar parkir motor banjur aku karo mustakin golek tukang becak sing enek ning daerah terminal kuwi gak suwi aku golek tukang becak cedake hotel opo aku lali nek kono enek tukang becak sing dhewean karo menengahe wong Banjur aku karo takin marani tukang becak iku. Pak, saged ngetrake kula kali rencang kula niki muter-muter, Pak. Oh, iso, Mas. Masalah ongkos pripun, Pak? Tak iku ya tergantung jarak, eh, Mas. Saban pingin jalan-jalan nek endi ae. Ya seputaran kota mawon, Pak. Ya wis, tinggal pelaris 30 ae piye? Ya sampun mboten apa-apa. Wis, ndang numpak oh. aki numpak becak banjur muter-muter kota Bojonegoro. Men, gak bosen aku yo ngajak tukang becak ngobrol ngobrol-obrol. Wonge cerita nek tau ditabrak karo mobil ampek becak rusak parah. Tapi ditinggal melayu karo supir mobil sing nabrak. Aku rasane sedih banget krungu ceritane tukang becak kuwi. Kok enek wong sing tega plus gak tanggung jawab. Banjur takim nakoki tukang becak kuwi. Lah, riyen mboten wonten polisi to, Pak? Napa jenengan mboten lapor dateng Pak polisi? Kan mangke saged diurus, Pak. Aku ngono kuwi wedi to, Mas. Aku mangan ae angel. Sing penting gak apa-apa ya wis lah. Nek ditariki dhuwit piye, mending dibeno Mas. Nggih mboten ngaten, Pak. Kan saged nyuwun surat boten mampu saking desa. Mangke kan nek pelakunya saged ditangkep jenengan angsal ganti rugi, Pak. Alah, Mas, Mas. Iku wae wis suwi no ae. <laughs> jenengan iku Pak, Pak. Jam wis jam sulas bengi. Aku karo Takim isih muter-muter numpak becak. banjur tukang becake nakoki aku. Ngene, wis jam 11 iki. Aku rencane yo api mulih bojoku wis ngenteni nang omahe. Ya sampun, Pak. Langsung datang terminal mawon motor kula teng riku. Yo wis nak nu, Aku gak ngerti iki daerah ngendi sing dilewati karo tukang becake. Intine dalane peteng banget gak enek penerangan siji-siji yo. Dalane asing kanggo aku karo Takin. Banjur aku nakoki Takin. Him, iki daerah ngendi? Aku dhewe yo gak ngerti. Ketoke aku yo gak tau ngliwati daerah iki. Banjur aku nakoki tukang becake. Niki darah pundi to, Pak? Iki darah bener sing aku tabrakan li. Bar ngomong ngono tukang becake langsung mendek sakal. Ampe aku karo mustakin kaget. Wonten apa, Pak? Kok mandek? Ane apa apa Moro moro tukang becak kuwi gereng gereng dewi. Langsung ayaku karo takim melengak mengguri. karo takim langsung ae spontan jerit banter banget. Banjur aku mencolot teko becak terus aku mlayu sak banter-banteri. kuwi setengah raine rusak. Matane sing siji merem, sing sijine mendolo. Teko lambene metu getelan, sikile tugel sak sisih. Sirayae krowak kaya jambu sing bar dicokot. Ususe ketok metu teko wetengi. sungai aku karo taki melayu mbuh neng ngendi parake daerah panggon aku mendek kuwi malah dadi kuburan sing ombo banget Takin sampai kudu nangis ngerasa apa sing dialami kuwi aku yo krungu swara-swara teko kuburan kuwi suara wong wedok nangis manuk gagak cah cilik sing mayu-mayu ning mburiku gamelan joyo koyo suarane babi sing dibelet iya iki iya Kim ambo aku dhewe wedi banget kok iso enak-enak numpak becak malah akhire diwedeni setan to pocong sing medun teko wetku pocong kuwi ngringis karo teko matane mekan abang beranang aku karo taki melayu meneh sampai ketemu mbah-mbah tuwa sing isok mbah-mbah iku ngandani aku nek ape metu liwato dalan sing eneng wit pingin loro tapi neng kono ya eneng penunggune ya siluman jaran langsung aku karo Takim golek wit ringin sing dikandani karo mbah-mbange sot Pas goleki aku karo Takim dirui sembarang kalir setan, tuyul, pocong, wewe gombel, kuntilanak, setan daslan sak piturute. Aku karo Takim ra merdulekno setan sing padha ngetok kuwi. Anjur aku karo takin nemu wit ringin sing dimaksud. Ning kono ya enek wong sing dasi jaran tapi awake menungso nang pinggir wit ringin kuwi. Aku karo takin ngucap notak bir bola bali karo Melayu Tuju dalan sing samping kiwa tengen enek wit ringin kui Pas bar aku ngliwati wit ringin kui aku is gak sadar meleh iso ya aku karo takim ditangekno wong sing ape macul ning sawah ledalah dadakno panggon aku semaput kuwi malah dadi sawah sing ombo banget banjur aku mlaku tumuju dalan gedhe sing didoi karo petani ya kuwi panggone wong tukang becak sing mati ditabrak mobil mang iki kedadian sing tau tak alami karo kancaku mustaqim semene toko aku Surya Cimaters toko Kapas masih bersama tim Jimat.